no, no.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 da se po njoj radi kako bi se postigao uspjeh i na Dunjaluku i sutra ako Bog da na Ahiretu, kako bi Allah Đelavala bio zadovoljen s nama i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. Sve što se želi postići, to se dakle mora postići radom, trudom, zalaganjem, a ne samo dakle pričom i pukim prizivanjem. Zato u tu svrhu nastojimo što je god moguće više upoznati se s propisima naše vjere dini Islama. U ovim našim dosadašnjim emisijama bilo je mnogo govora o čistoći, jer naša vjera dini Islam stavlja veliki akcent, veliku pažnju posvećuje čistoći, kao što je i sam Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rekao at tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola vjere, čistoća je pola imana. Pa smo dobar dio emisija posvetili upravo čistoći pojašnjenju šta su to nečistoće, kako na koji način ih otkloniti, čime ih otkloniti i slično. Zatim kako uzeti abdest, kako se okupati, šta to mijenja abdest i kupanje, postoji ili zamjena, kako na koji način i slično. Nakon toga počeli smo govoriti o najbitnijem ibadetu u islamu, najbitnijem ibadetu u islamu bez kojeg ne može se čovjek smatrati muslimanom, a to je to je namaz. Za namaz treba se prethodno očistiti, pripremiti i nakon toga ponizno, skrušeno stati pred svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala učeći određene zikrove, dove, kuranske ajete i čineći određene, određene pokrete. U namazu neophodno je proučiti suru El-Fatiha. Bez sure El-Fatiha nema namaza kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam doslovno rekao, nema namaza, nikakvog namaza, onome koji ne prouči Fatihatul Kitab, početak knjige, odnosno suru El Fatiha. Dakle, kada se stupi u namaz, donese početni tekbir s kojim se stupa u namaz, otpočinje s namazom. Kada se izgovori Allahu atibar, nakon toga prouči se jedna od početnih dova, Zatim izgovori se e'udha i bismillah. E'udhu billahi minis shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon toga uči se sura Al-Fatiha. Nakon toga prouči se Fatiha. Dakle, obaveza je proučiti Fatihu za imama i za onoga koji klanja sam, koji klanja sam, koji ne klanja u džematu. Dočim ukoliko muktedija, klanja za imamom u džematu na onim rekatima i onim namazima na kojima imam uči suru El-Fatiha na glas, ako Bog da po ispravnijem mišljenju muktedija džematlija za imamom ne bi trebao ne bi trebao učiti suru El Fatiha jer Allah subhanahu wa ta'ala je objavio u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ajet kada se Kur'an uči vi šutite pomno ga slušajte razmišljajte o onome što se uči da bi vam se milost ukazala pa najveći komentatori Allahu je dželle knjige Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhum, kažu da je ovaj kuranski ajet objavljen povodom učenja Kur'ana na namazima. Dakle, kada se u namazu uči Kur'an, kada se uči sura Al-Fatiha i kasnije druge sure, vi šutite i razmišljajte onome što se uči da bi vam se ukazala milost od Allaha Jalla wa'ala. Pa zato kažemo da onaj koji klanja u džematu za imamom, kada imam uči na glas, Kur'an kada uči naglas suru Al-Fatiha, mi ne bismo trebali učiti suru Al-Fatiha. Dođim na onim rekatima i onim namazima na kojima i u kojima imam uči u sebi suru Al-Fatiha i ostale sure, onda i mi obaveza nam je da proučimo suru Al-Fatiha. Nakon što proučimo suru Al-Fatiha, mi koji klanjamo sami ili imam koji predvodi džemat, ili dakle imam koji predvodi džemat na onim namazima i rekatima kada uči u sebi, pa dakle i mi nakon što proučimo, kada klanjamo za njim, nakon što proučimo u sebi suru El Fatiha, preporučuje se da se prouči sura neka od kuranskih sura. Nakon, dakle, Fatihe. I, dakle, po većini islamskih učenjaka to je preporučeno da se na prva dva rekata, bilo kojeg namaza, na prva dva rekata bilo kojeg namaza, da se prouči nakon fatihe neka od kuranskih sura. Na tome je većina islamskih učenjaka. Dakle, sva četiri mezheba su tog stava. Jer Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa wasallame na prva dva rekata svakog namaza nakon proučene fatihe učio bi neku od kuranskih sura. Što se tiče učenja sura, na trećem i četvrtom rekatu, na primjer kod podne namaza, kod ikindije namaza ili kod akšama ili kod jacije namaza, nije potvrđeno od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, dakle jasno i vjerodostojno da ih je on učio. To što bi se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame zadržavao u namazu na prvom, na drugom, pa čak dakle i na trećem i na četvrtom rekatu, to ne znači da je Allahov poslanik alaihi salatu wasallam i na trećem i na četvrtom rekatu mimo fatihe učio, učio nešto drugo. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponekada bi znao jeli oduživati sa učenjem jednog ajeta, polahko bi ga učio, razgovjetno, dakle, tako da bi i sama sura El-Fatiha, kada bi se na takav način učila, izgledala bi, jeli kao da je nakon nje proučeno još nešto iz Kur'ana, ne? Dakle, Allahu poslanik alihi salatu sam na trećem i na četvrtom rekatu ne bi učio ništa nakon proučene fatihe. Prenosi se od pojedinih ashaba, od Abdullaha ibn Omera, od Ebu Bekra, radijallahu anhum prije svega, da bi oni ponekada dakle, učili, učili nešto od kuranskih sura ili kuranskih ajeta na trećem i četvrtom rekatu. Od Abdullaha ibn Amera radijallahu anhuma naročito se to prenosi. Od Ebu Bekra radijallahu anhu prenosi se da je znao na trećem rekatu akšam namaza, dakle nakon proučene fatihe da prouči kuranski ajeti sure Ali Imran, Rabbena, la tuzik kulubena, ba'de id hedajtena, vahablena min ladunke rahme, inneke entel vahab. Gospodaru, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si nas uputio, nakon što si naša srca uputio na pravi put i podari nam od sebe milosti, doista si ti onaj koji obilno daruje. Pa kaže se da je Ebu Bekr radijallahu talan ovo dakle učio kao kao kuranski ajet kao nešto dakle nakon sure al Fatiha međutim većina učenjaka hadisa ovaj kuranski ajet proučen od strane Ebu Bekra razumijeva kao dovu kao dovu jer Ebu Bekr radijallahu talan u vrijeme svoje vladavine bio je iskušan mnogim iskušenjima mnogi su se vraćali u nevjerstvo muslimani, dakle, vraćali su se svome prethodnom životu, pa je, Allah, pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala molio Allaha Jalla wa'ala da njega i njegove one koji klanjaju za njim, da ih sačuva na pravom putu nakon što ih je, dakle, uputio, uputio na pravi put. Omer ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, kaže, nakon što sam čuo za ovaj postupak Ebu Bekra radijallahu ta'ala, nikad ga više nisam izostavio. Dakle, i Omer ibn Abdelaziz učio bi ovaj kuranski ajet na trećem rekatu akšam namaza. U osnovi, dakle, od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, na trećem i na četvrtom rekatu bilo kojeg namaza ne prenosi se ništa vjerodostojno da je on Učio prenosi se od pojedini ashaba, pa ako bi se nekada proučilo, nema smetnje, ali dakle u osnovi ne bi trebalo, ne bi trebalo učiti. I poznato nam je da ukoliko se prouči nešto što uobičajeno nije bilo za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu sam da se uči, dakle, riječi proučene bilo od kuranskih ajeta, sura, zikrova, dova i slično, to ne utiče na ispravnost namaza. Dakle, to neće pokvariti namaz, niti će, dakle, uh, E, zahtijevati da se prije ili poslije predaje selama učini sečda sehva. Dakle, bilo koji zikr, bilo koju dovu da proučite od sebe, neku kuransku suru, neki kuranski ajet na mjesto na kojem se inače ne uče ti zikrovi ili sure, to dakle neće pokvariti vaš namaz. To ne zahtijeva od vas čak ni da učinite seždu, seždu sehva. Ono što zahtijeva je jeli seždu sehva da se dakle iskupi greška u namazu jesu dakle dodatni pokreti ili je li ono što manjka u namazu pokreti koje nismo učinili u namazu a bilo je neophodno da ih učinimo Prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koliko bi se zadržavao odnosno koje bi kuranske sure učio, koliko duge kuranske sure na pojedinim namazima. To ne znači dakle da je obaveza učiti te kuranske sure, samo te pridržavati se tih kuranskih sura i ne druge, jer Kur'an ne bi trebalo izbjegavati ni na koji način. Pa, dakle, oni koji predvode džematlije kao imami trebali bi jeli, e, učiti raznovrsne kuranske sure, ne dakle pridržavati se samo jednih kuranskih sura i ništa više od njih učiti, ne, već dakle trebalo bi učiti ponekada ovu suru, ponekada onu, dakle ono što se zna iz Kur'an i Kerima na pamet da se, da se često jeli, uči, da se mijenja između, između toga. Allahov poslanik alihi salatu wasalam na sabah namazu znao bi učiti duže sure i također znao bi učiti i na akšam namazu. Pa se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu sam da je čak na akšam namazu učio suru Al-Araf. Na prvom rekatu akšam namaza proučio je suru Al-Araf koja dakle ima preko dvije stotine ajeta. Međutim, dakle, ako bi se ponekada proučila i neka kraća sura, nema smetnje. Allahov poslanik alihi salatu sam na akšam namazu znao bi proučiti suru Tur, znao bi proučiti suru El Murselat, dakle, tri, četiri ili dvije stranice iz Kur'ani Kerima. Što se tiče, dakle, Eh, jacije namaza ne bi trebalo učiti duge kuranske sure, jer je Allaho poslanik alihi salatu wasalam ukorio svoga plemenitoga sahaba Mu'adha ibn Džebela radijallahu talan kada je klanjao jaciju sa surom El Beqara. Dakle, učio dugo, dugo, dugo na jaciji namazu i na takav način predvodio džematlije za sebe pa su se oni požalili zbog dugog stojanja i čak je jedan od njih izvukao se u stranu i sam završio namaz, započeti namaz i otišao i požalio se Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam na postupak Muaza, nakon čega je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ukorio Muaza i rekao jeli da olakšaju ljudima kada ih predvode u namazu, kada klanjaju džematile. Dakle, na pojedim namazima prenosi se od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam šta je učio. I lijepo je pridržavati se toga, međutim, dakle, ne obaveza da se uče duže kuranske sure na sabahu i na akšamu, kraće na jaci, a između toga, dakle, srednje sure da se uče na podne namazu i ikindi, ikindi namazu. Na ikindi namazu duplo manje nego na podne namazu i slično kako se prenosi od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi veselam. Što se tiče onoga koji je na putovanju, dakle, koji putuje, on, dakle, musafir, putnik, ima određene olakšice. Kao što nam je poznato, dakle, uopće ne klanja sunnete, ne klanja na file i čak fard namaze od četiri rekata skraćuje na dva. Dakle, podnevski i kindijski fard ne klanja četiri rekata, već klanja kao dva rekata i također jacijski fard od četiri rekata smanjuje na dva rekata, dočim akšamski fard klanja tri rekata, nemoguće ga je, nemoguće ga je skratiti. Ne klanja sunnete izuzev sabahski sunneta, jer Allaho poslanik alihi salatu wasalam kada je bio i kod kuće i na putovanju nije izostavljao sabahske sunnete. Klanjao je sabahske sunnete nakon toga, jeli sabahske farde od dva rekata. Pa dakle, onaj koji je putnik, koji je musafir, on ima olakšicu da četverorekatne namaze skrati na dva rekata. Pa isto tako, dakle, i učenje. Prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, njegovih ashaba, da su kraće učili na ta dva rekata, da su kraće nakon proučene fatihe učili kraće sure. Pa se prenosi da su učili suru li ila fi kurejš, prenosi se da su učili kul ja juhal kjafirun, kul hu Allahu ahad, sebi hisma rabbi kel ala, dakle i slično. Pa kao što dakle smanjuje se broj rekata, isto tako lijepo je od sunneta je preporučeno je i da se smanji učenje e, na namazima prilikom prilikom putovanja. Što se tiče dijelinja sure na dva rekata, dakle na prvom i na drugom rekatu nakon proučene fatihe učimo suru da li je lijepo, da li je od sunneta, da li se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da bi on učio određeni broj ajeta na prvom rekatu, a zatim drugi dio te sure, dakle, završio na drugom rekatu, proučio na drugom rekatu. Da bi, dakle, da kažem, popolovio neku suru, prvi dio na prvom rekatu, drugi dio na drugom rekatu nekog od namaza. Ne prenosi se ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, po tom pitanju. Zato kažu učenjaci hadisa, da nije lijepo, da nije preporučeno, da nije od sunneta, da se neka sura polovi na dva dijela, pa se jedan dio prouči na prvom rekatu, a drugi dio na drugom rekatu. Dakle, to je suprotno sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, jer se od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, vjerodostojno prenosi da je rekao da za svaki rekat postoji sura, da svakom rekatu treba posvetiti suru. Dakle, prvom rekatu jednu suru, drugom rekatu drugu suru. Što se tiče hadisa u kojem se spominje da je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, prepolovio suru Al-Araf, da je jedan dio proučio na prvom rekatu akšam namaza, a drugi dio na drugom rekatu akšam namaza, taj hadis dakle nije vjerodostojan. Ako bi se ponekada učinilo, opet kažem, jer je samo učenje sure nakon fatihe, dakle sunnet, lijepo i ne treba biti toliko strog, ali potrebno je da se pojasni šta je sunnet, šta je učio Allahov poslanik alihi salatu salam, kako, na koji način i slično, da se zna da onaj koji želi da se toga pridržava, da se upozna s tim pa da se toga jeli i pridržava. Ako bi se ponekada, dakle neka sura i popolovila, pa jedan dio proučio na prvom rekatu, drugi dio na drugom rekatu, nema smetnje. Prenosi se od pojedini ashaba da su na takav način, jeli ponekada, ali vrlo, vrlo rijetko, kako kažu učenjaci hadisa, da bi ponekada jeli proučili na takav način sure. Od Ebu Bekra radijallahu telan se prenosi da bi on jedan put ili par puta, dakle nije E, to bilo često da bi on suru Al-Araf prepolovio pa jedan dio proučio na prvom rekatu akšam namaza, a drugi dio na drugom rekatu akšam, akšam namaza. Dakle, i od drugih ashaba, međutim, kao što reko, vrlo, vrlo rijetko to su činili. Također, što se tiče ponavljanja nekog kuranskog ajeta na fard namazu ili čak na fili, na, dakle, sunnetima ili drugim na filama ili noćnom namazu ili teravih namazu što se tiče da se ponavlja jedan kuranski ajet više puta nije vjerodostojno zabilježeno od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Što se tiče hadisa kod Ebu Davuda, Eh, imama Ahmeda Nesaje, Ibnu Mađe i drugih da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam učio in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš pa oni su tvoji robovi, ako im oprostiš pa doista si ti onaj koji je silni i koji je milostivi, E, nije vjerodostojno taj hadis zabilježen. Jeste zabilježen je kod imama Ahmeda, kod Ibn Mađe, kod Nesaje i kod drugih, međutim, dakle, nije vjerodostojan. U lancu prenosilaca spominje se jedan od prenosilaca koji nije, dakle, vjerodostojan on sam se izdvojio, niko mimo njega ne prenosi taj hadis, a taj je li prenosilac je slab. Tako dakle da se ne može vjerodostojno potvrditi ova predaja da je Allaho poslanik alihi salatu sam ovaj ajd, dakle iz sure El Maide in tu'adzibhum fe innuhum ibaduk, da ga je dakle ponavljao da ga je ponavljao na jednom rekatu, pa nije od sunneta. Suprotno je sunnetu, nije u skladu sa sunnetom da se uzme jedan ajed i da se ponavlja u namazu, bez obzira, dakle čak ukoliko se radi i o sunnetima i o nafili. Prenosi se od pojedinih ashaba, prenosi se od Tabina, Oseida ibn Đubera, dakle i drugih od Temima, ibn Ausa je Dari od strane ashaba i slično, pa ako bi se nekada, je li tako postupilo, inša Allahu Teala nema smetnje, međutim, dakle, osnova je da se kuranski ajet ne ponavlja. Isto tako, Isti slučaj i sa surom. Dakle, da se jedna sura prouči na prvom rekatu, a isto tako da se na drugom rekatu prouči ta ista sura nije vjerodostojno zabilježeno od Allahovog poslanika alihi salatu osam da je to on činio. Kako dakle pojedini spominju predanje da je na prvom rekatu sabah namaza proučio i da zul ziletil ardu zil zaleha, dakle suru zil zal, isto tako na drugom rekatu sabah namaza da je proučio tu istu suru, dakle to nije vjerodostojno zabilježeno. Vjerodostojno je zabilježeno da je rekao Allah, poslanik alihi salatu wasalam, za, svaku, za svaki rekat treba proučiti određenu suru. Za svaki rekat, jeli, njemu pripada određena određena sura. To je dakle ono što je vjerodostojno i pouzdano, jasno zabilježeno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Šta da postupi, kako da postupi onaj koji ne može da zapamti ništa iz Kur'ana, koji ne može da nauči ni jednu kur'ansku suru, subhanallah, pa čak dakle ni suru El-Fatiha. Kako da on postupi? Musliman je, trudi se da bude musliman, tvrdi za sebe da je musliman, hoće da klanja, želi da klanja, međutim nije u mogućnosti da zapamti bilo šta iz Kur'ana, čak ni suru El-Fatiha obaveza mu je da klanja. Bez namaza nema islama. I čovjekov udio u islamu je onoliki koliki je njegov udio u namazu. Onoliko koliko se drži islama, toliko se drži i namaza i obratno. Koliko se drži namaza, toliko se drži islama. Najbolji pokazatelj čovjekove vjere jeste njegov namaz. Pa kako da postupi onaj koji ne može ništa da zapamti iz Kur'ana? Mora da klanja da bi bio musliman prenosi se u hadisu da je čovjek došao Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, požalio se na svoje stanje rekavši Allahov poslaniće doista ja nisam u stanju, nisam u mogućnosti, ne mogu da bilo šta zapamtim iz Kur'ana. Ništa ne mogu da zapamtim iz Kur'ana, pa kako da postupim, posavjetuj me šta da činim, šta da kažem u namazu, da bi mi to bilo dovoljno i moj namaz ispravan. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, reci Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akibar, wala hawla, wala kuvvete illa billah. Reci Subhanallah, slavljen neka je Allah. Alhamdulillah, neka je sva hvala Allahu. La ilaha illallah, nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha. Wallahu akbar, Allah je najveći, wala haula, wala kuvvete, illa billah i nema snage, niti moći osim sa Allahom. Reci ovi, ovih pet riječi. Pa se čovjek nasmijao i rekao, Allaho poslaniće, to sve što treba da kažem, to je za Allaha. Time slavim, veličam, spominjem Allaha, ima li nešto za mene? Ima nešto za mene da ja za sebe kažem u namazu? Pa se Allahov poslanik alihi salatu sam na to nasmiješio rekavši reci i ti, dakle za sebe u namazu Allahumma gfir li, warhamni, warzukni, wahdini. Allahumma, Allahumma gfir Allahu moj oprosti meni. Warhamni, smiluj mi se. Warzukni, obskrbi me, wahdini i uputi me i sačuvaj me na pravom putu. Pa dakle, onaj koji ne može ništa da zapamti iz Kur'ana, ne može da zapamti suru El Fatiha ili neku drugu suru, ne može dakle ništa da pamti iz Kur'ana, neka pokuša dakle da kaže ove riječi. Subhanallah, alhamdulillah, La ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala kuvvete illa billah. Neka kaže ove riječi nakon početnog tekbira, Neka kaže ove riječi, zatim neka ode na ruku. Neka donese tekbir, Allahu akbar i neka ode na ruku. I može također da traži za sebe, jeli, kako je rekao Allahu poslanik alihi salatu uslam, reci Allahumma gfirli, varhamni, varzukni, vahedini. Allahu moj, oprosti mi, Allahu moj, smiluj mi se, obskrbi me, nagradi me, podari mi od sebe nagradu i sačuvaj me, sačuvaj me na pravom putu. Time će inša Allahu Teala, njegov namaz namaz biti ispravan. Dakle, za onoga koji može da uči, koji može da zapamti iz Kur'ana nešto od Kur'anskih sura, nakon proučene fatihe treba da prouči, prouči suru. Kako, na koji način o tome, dakle, prethodio je, prethodio je govor. Ona i koji ne može da prouči suru el fatiha, ne zna i na pamet niti bilo šta drugo iz Kur'ani Kerima neka postupi na ovakav način. Nakon toga, prouči, donese tekbir Allahu ekber i odlazi na ruku. Kako odlazi na ruku, kako boravi na ruku, koliko se zadržava, koji od zikrova uči na ruku i dova,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 onima koji će skrušeno, ponizno obavljati svoje namaze onako kako ga je, kako je namaz obavljao i Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Ulhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahum ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. no, no, no, no.